bioplastro el placento. Cronicae vundoi povas causi grandain doloroin. Cehae sciencistoi tial disvolvis specialan bioplastron, kiu helpas ce la resanigio. Temas precipe pri pacientoi, kies vundoi pro diabeto au pro malhelpata sangofluo nur malbone resanigias, au kiuj havas malferman vundon. La biochemistino Iveta Minaříková, de la Čeha Centro pri histoj kaj Čeloj, staras malantau tiu nova invento. La bioplastro estas čerpita el la placento, kiun oni deprenis de virinoj post cesara sekcio, klarigas Minaříková. Nia metodo estas protektata de patento. El la placento ni extractas la internan ovohauton do la amnion. Tio estas duone travidebla hauto, kiun ni conservas. En la fina producto ec estas la bioplastroi, kiui estas conserveblai ce chambra temperaturo dum gis quiniaroi. La plastro estas tre maldica, cae ci estas magazenata en sekigita stato, diras Iveta Rikova. Ce surmeto sur la vundon, la plastro estas humidigita. Ciui efic substanzoi en la bioplastro estas conservitai. Per la lumidigo ili activas, cae comenzas efici. Iam dum la unuae horoi, post la surmeto de la plastro, montrigias, che in la vundo ci commensas labori. La patientoi diras al ni, che la doloroi cesas. Tio estas presca unecredebla, cer cronicae vundoi estas tre dolorigai. Pro tio plei multai trafitoi ne povas dormi, ne povas labori, Ilia tuta vivo estas malhelpata de tio, diras la biochemiistino. Iom post iom la bioplastro dissolvigas, cae la vundo comenzas resanigi, si aldonas. Uno a foie, tio principo estis testata de oculcuracistoi, la centro prihistoi cae celoi intertempe jam liveras sian producton al ocul clinicoi en tuta Europo, diras Menaricova. Seque montrigis la saniga efico ancau ce cronicae vundoi. Si prescribas la cason de 37-iara paciento, quiu estes ricevinta transplanton de reno. Li ricevis immun subpremain medicamentoin, aliflanque malfermigis vundo ce la plandoi, cie cia infecto estas pro la immun subpremai medicamentoi vivo dangera. Minacis amputo de la cruro. Necessas mencii che la paciento dum du jaroi estis suferanta pro la malferma vundo. Ni comencis surmeti la bioplastron cae iam post quar semainoi fermigis la vundo. La bioplastron tamen estonte ni ne povos aceti simple en apoteco. nor curacistoi raitas surmeti amniomembranon. La raitoi pri la vendo de la bioplastro trovigas ce la ceha farmaceutica entrepreno Zentiva. En Cehio, jam egde septembro, la publica san assecuro transprenos la costoin por la curazzado per la plastro.